Slušate Vidi podcast, četvrtu epizodu. Danas je četvrtak, 22. travanj 2010. Ja sam Željko Filipin. Danas je sa mnom Tomica Novak. Pozdrav Tomice. Bog Željko. Za ljude koji ne znaju, Tomice, hoćeš nam reći u rečenici dvije čime se baviš? Pa ja sam glavni urednik časopisa Vidi. Ja se bavim testiranjem softvera i pišem katka za Vidi o testiranju, podcastima i takvim stvarima. Danas ćemo pričati o vidiju 169, o tome što je bilo bitno u tom broju. Vremenski broj vidija eh, je značajan po tome što smo počeli sa školom programiranja na Androidu. Mobilni sustavi, to je smartfonovi, su sve popularni i sad više nije riječ o tome što su to zgodni gadgeti, već je riječ o tome što postoje stvarno, da tako kažem, uređaj bez kojih naročito poslovni ljudi teško više žive. Pošto se otvara cijelo tržište tih smartphone aplikacija, odlučili smo napraviti školu za programiranje na smartfonu koju vodi Nenad Crnko i u sljedećim brojevima vidija, počevši od ovog, čitatelje ćemo provoditi kroz osnovne stvari koje moraju savladati da bi napisali upotrebljivu aplikaciju za Android smartphone. Neke druge platforme nisu podržane? Na primjer, e, iPhone? Trenutačno ne, odlučili smo se za Android zato jer je to otvorena platforma i zato jer trenutno je u rastu. se svaki čas iPhone-u, ali čini mi se da na tom području postoji već dosta aplikacija i da se to područje već prilično isprofiliralo. Mada nije za odbaciti naročito radi ovog iPada koji dolazi. Vjerojatno će i za taj OS trebati sve bolje i bolje aplikacije, to jest aplikacije koje će moći koristiti malo jače resurse nego sada ima iPhone. Na DVD-u su i razvojni alati potrebni za razvoj Android aplikacija. Pa da, e, tu su potrebne e, u biti tri, tri aplikacije koje koje se simultano koriste, to je nekad simultano, nekad jedna nakon druge. Problem je s, njihovom instalacijom jer je svaka od drugog proizvođača, pa Dakle, u ovom broju donosimo uputstva kako instalirati te aplikacije, a također i na DVD-u koji dolazi uz časopis vidi su te aplikacije gore. Dakle, e, čitatelj jednostavno otvori stranice u časopisu, skine aplikacije s DVD-a i može si napraviti radnu okolinu za razvoj Android aplikacije. Čini se vrlo korisno. Je, je, vrlo korisno već imamo i neke pozitivne reakcije, mislim iskreno rečeno vrlo zanimljivo područje i trebalo ga je otvoriti, evo mi smo to učinili pa čujemo već i povratne informacije da su se i drugi počeli time baviti. Druga tema koja je bila bitna u ovom broju su kućna kina, kako se to neko zvala, Danas je to puno više od toga, zar ne? Pa da, evo, kućna kina su u biti zamijenili home theater PC. Dakle, riječ je u biti o, u osnovi o običnim računalima koje su zamišljene da postanu ono centralni uređaj u domu. Ne mora biti u domu, nego može biti naravno i u tvrtki ili u bilo kom ambijentu. Dakle, to su centralni uređaji koji se brinu za multimediju, za ozvučenje, za, za sliku. Dakle, e, tendencija umrežavanja doma e, dovela je do toga da šta ja znam, vi u jednom u dnevnoj sobi imate jedan televizor u spavaći možda drugi ili imate e, ozvučene, ozvučeni cijeli stan. Uglavnom, home theater PC služi kao centralna jedinica sposobna vrtiti sve što si možemo zamisliti od multimedije. MP3-ce, divx bilo kakve filmove, DVD, vrlo dobro dođe ako ima i Blu-ray. Dakle, čitateljima govorimo o home theater PC-u, o tome kako napraviti home theater PC, koje dijelove treba koristiti, što su glavne karakteristike home theater PC-a, to su naravno što tiše komponente, pasivno hlađenje i tome slično. Donosimo i aplikacije koje je potrebno instalirati na takvo računalo, te aplikacije tada mogu slušati daljinski upravljač i tako dalje. Dakle, kućno kino je, ne pardon, kućno kino, nego home theater PC, u biti trend koji je sve prisutni u našim domovima, pa smo smatrali da je bitno pozabaviti se i time. Na kraju krajeva ja mislim da sve više i više ljudi razmišlja o nabavci jednog takvog uređaja. Od pregrišta ostalih tema na vidiju Mislim da imamo vremena za još jednu izdvojiti. Tema koju bih želio također govoriti i o kojoj smo obuhvatili u video je online edukacija. Svi smo danas umreženi, svi imamo tako reći pristup internetu. Vjerojatno koristimo internet za svašta, a moguće ga je koristiti za edukaciju. Naravno, e, potrebno je da netko da i takve materijale E, već su prije dosta vremena s tim počeli e, svjetski poznati e, fakulteti i istražili smo što oni nude. Dakle, tu postoji mnogo tečajeva, čak cijelih programa koje se mogu proći, mislim, edukacijskih programa. Čak se može kod nekih završiti nekakav smjer i tak dalje. Dakle, imam na internetu pregršt edukativnih portala većina njih je uglavnom napravljena, to jest većina njih je u biti sadrži pravi program sveučilišta e, kao što su Stanford, e, e, MIT čak i tako dalje. Dakle, oni na svojim sajtovima imaju čitave kolegije koji se mogu pohađati, čak ono i završiti i dobiti kao neka uvjerenja. Međutim, to se naravno ne upisuje radnu knjižicu, ali riječ je o kolegijima koji su napravljeni dakle, od svjetskih priznatih e, profesora, svjetskih priznatih sveučilišta i to znanje je vrlo vrijedno. Dakle, to znanje postoji besplatno online i treba ga jednostavno uzeti, posegnuti za, njom, za njim. Mi smo istražili koji su poznati, koja poznata sveučilišta u svijetu daju takve online edukacije besplatno i onda smo provjerili i situaciju u Hrvatskoj gdje isto postoji dosta takvih tečajeva, e, naročito ono specijaliziranih i naročito ima e, dosta u vezi e, interneta, u vezi informatike. Ono što se često govori da u Hrvatskoj nedostaje informatičara, nedostaje znanja, sva što se govori, sve to postoji već na internetu, sve to je već dostupno. Dakle, ne bi trebalo o tome govoriti, nego jednostavno odsurfati na te stranice, uključiti se na, u neke edukativne programe i znanje je besplatno, tako reći, u vašem domu, u vašoj glavi. Naravno, kao kod nas je vrlo bitno imati diplomu, imati žiku radnoj knjižici, međutim, mislim da ipak dolaze vremena gdje su je potrebnije baš imati praktična znanje, Dakle, ono što Amerikanci kažu skills i Englez naravno. E, dakle, konkretne probleme rješavati što je brže moguće i tako dalje, bez obzira na to koji stupanj obrazovanja imate. I tako da začudili smo se čak kad smo istraživali koliko tih u svijetu, a čak i u Hrvatskoj ima besplatnih e, edukativnih programa koji su prilično dobri. Slažem se. Većinu toga što znam sam naučio preko interneta. Hvala na slušanju i nadam se da se čujemo idući tjedan. Tomice, puno hvala. Hvala. Ele fala suas coisas.